Michel Letxeberste, egin hun. Bai, egin hon, siberoko gotza. Ordin, zuekin gituz heben hartzainak eko buru egoetan, heben uh, kambiamen izanen baita ondoko hilabetetan, espikatzen eh, uh, halda ikusu justoki? Ja, burki ez dakit egite halde, mena bai, kambiamen uh, nausi izan dena, uh, dela mm, hartzainak um, egotaldeko jabegoa, eskuz kambiatuko dela, jabe jabegia proprieter eh, bagia eh, berrogei bat langile, eh, lantegi hunena, bena hoietan eta bon sorzalia dimeniz lau eta ikiu nik dututut parte. Eta parte hoik, akzione hoik, hartzainak taldeko akzione hoik, nik emanen beitutut fondazione bati. Historia hartzainak e, taldia, taldian badia lantegi franko, minu bat zer da historia? Hartzainak hasi da, guai, e, guai, dagun urtien eginen berrogei urte. E, sortu behikunian uh, EBL, poliester izeneko lantegia, beti bizik den, guai, bost bat langilek ilan, eta geohortik hat geogin meka emeka ataratzen, bol, henik maulen sortu da, emeke ataratzen azkenin kokatu. Uh, Ahmax, elgian ikusten den uh, lanteki hori. hoi. Geo sortu dugu uh, estudio bulego bat asma, uh, mauleko industrial dena. Geo garde bai sortu da, men hoi, badu, hama uh, bi urte hoai, hama hi urte eta hoien hoen kudeatzeko, Sibeuan beita eh, zial sozial eta jabakia, eh, hartzainak eh, bulegoan une beikia guai istantian, eta geu badutugu beste bilantegi uh, Sibeotik kanpo bata pauen, eta beste bat baiona bayona onduan uh, ahurtin. Eta hota bagia guai berren eta berroita hamar langile, pasa eba guai, uh, hota roko negozioa edo sifra aferra egiten dugu. Eta e bai, goe jabakia baita e, inkort tarzun ahaleike, e, hanitz, e, hanitz e, studio, hanitz garapen eta investizement egiten dugu. Eta horre, goetaldiak taldiak urte hoz, hiu eta lau miluan artin investizement egiten dugu uh, ala eh, ikerketetan edo investizamentu eh, besteetan bestetan nahi da egoitza edo lantegietan edo lantegi hoien barnen den uh, materiale. ordin, gehuentak, jabegoa eta nausi tarzuna behesi, fondazione bat sortuz, zentako interesgarri da horren egitea? Ba, nutira eden, uh, eh, nik, uh, nik erteta hartuz uh, eh, juun behar dut, eta juitian enin, uh, eta asmatzen, ez dut asmatu sekulan jabe jaikitzie, eran nahi du lanik egin gabe, etako tako ez baita komprenigarri hoi, sumaitek, tako bai zen ez, sumaitek eta egik zerratu hartino mm, jabe goiten bitie, mena bon, azkenin lantegiak min hartzen du, Eh, lantegi bat bizi da eh, gentia barnen lanea ebeit eta eta merkatiai so beita kontinun eta merkatiai arraposte ekarten beitu. Jabe goa behesten bada nausi goatik, eran nahi du kudean zatik. Jabe bea batzen bad eta ni juite maniz bidazez eh, eta jakin gabe zer nula uh, bilakatzen den merkatiaz eta egunoz badakambio. Denbo guti barne, uh, ba, behala lantegia dekalatu ikizanen da, investizementik ez behar bezala eginik, eta ordin hortako behezi behar da jabegoa eta nausik guatik edo bestean, uh, uh, eta gaitz bazen beste bideet, bada beste bide, bada saltzia. Egan nahi du, eh, nik dutan gehiengoa hoi, talde juntan, be, saltzen dut, eta erraiten dut bezala, enetako ez da problemak izanen, hartzainak eke badu eh, pesu bat eta badu presio bat eta Michel Etxuezten tako dani da nintzentia, <laughs> ba, bada rinkuan denik, mena um, nik ez dut eh, ikusten lantegi bat uh, eh, beherria gabe eta hartzainak da herri huntan sortu eta herri huntan garratu, uh, eh? paueku eta baiunakua uh, Baste, Rusta Maria, eta heben da ebai uh, eh, e, eh, jabakia, uh, eh, importanten abetzait hoi, ordin uh, jabe usten dut alaik, nahi dut, hoi da ene, ene nahi kuntia, um, ebai sibun heben egon dadin. otako da Fondazion Historia hoi zin, bon, hamar urte juntan hainitz sogiten zen modelotan um, posibleden posible egitia, eta fondazio neho sortzen delaik, fondazio hartzainak izenekua. Horrek ukenen dutu nik emanen diotzat ene partiak, ene aksioniak eta, eta fondazio nehoi da hartzainak taldeko jabe izanen. Eta horrek ordin behar matuko du heltua da sibeun egoitia, jadanik ikolako modeloik ikusi zinin? Hmm. Sogiten dienek eh, hor berriki eh, e, pion badaran, pio saliaze onduan hor badaran tegi bat, e, eh, egun lan gileak ilan eta fondo pasion eh, amikaino batek e, josik adibidez. Jabakia mm, bakia delaik indian, nik ez New Delhi edo Mumbai edo, edo jabakia delaik New Yorken, ba, pentsatzen alda, ze izaten lantegien gehua modeluan galtzen badu, zerratzen di, zerratzen dizie behala, aldiz hor, guk badugu denboa, manajman pasian aipatzen dugu, mena badugu denboa eta justan dugu denboa beitaki gibilin eh, lanpostia badiela eta eta lante industrial bat ez dela egi kliska bat ez eh, zabaltzen, zerratzen bai, aiza, nausi berriek, ez pen izateni, hori segur eh, argi izan ditin gaizak, mena hor bon, haitatuik uh, izan beita bainatka ligikua Artzainak taldeko bu izateko, eh, bon, bade, guai, hogei bat urte bineat, eh, edo hoita bost urte, susen. Bai, ez dakit, mena, hoita bost urte taldien barren dela, eta, eta eh, bidia eginik taldien barren, guai, eh, enek ilan izateko hebentxe artzainak buian, eh, bon, buia hartuko du, nausigua hartuko du, be, bekar eta langile taldia arduradunak uh, eh, badu unguian jadanik plantatuik, eta ni banua tranquil, hausi guaitzik eta jabe guaitzik. Eh. komprin argi izan dadin, eh, fondazioniak du jabe eta, eta nausia, uh, junazlia, arduradunak, eta hoien bu uh, bainatkazenak. Ba, eta hor, eh, erretreta hartuko behituz, izagetu duzu berrogei urte zanden industria um, bizitza minibat asibe huan. Zdakit, zukola, ze bilan egiten duzu, ze kambiamen ikusi duzu? Hola, oh, bilan egiteko ez da egiten bale. hor du den, mena... Begiu sortu gelaik, lanton hoita, lauton hoita bostian zen, dila berrogei urte, eta... Ordin zen, uh, ordin zen memento minbeaena uh, eh, espartin uh, industria dezagertzen ibitzen. Oano bat zen di hemen ez tegitzumat lan postu, ahont uh, aleik flakatzen ari da industria hoi, ez tegitzumat dien huai lantegi uh, langile. Ordin uh, azkar zen, mena, mena dena nahi. Eta um, ni laboa eseme nintzadaik eta bon, etxetik, uh, etxetik jun ordin uh, eh, EBL lantegi, lehen lantegien sortzeko, eh, zen helbi horrek ira nulaz eh, galtzen zien lanpostiak uh, espartinatik, uh, ba, nula arra berritzen altzien, beste, beste ofizio, beste merkatu batekin eta ordin EBL hasi gynin, eta geho meka, eta geho armaks, eta hoiko emeki emeki. Azpi maratzekoa da uh, Sibioko Ibarra industrian da bazen dobi aipatzen dela, ikmena, bai, bazen dobi da, da jenten bizikuni anun eta ez den hans bide egiten al, eh, sibeotek um, ez da uh, edo ahunt guti uh, egunoz lan inat paoea juiten edo oan egitiago egunoz baiunat lan egitea eta eta berriz sibeulat zen um, lo egiteko eta bizitzeko geho um, lan postiak heben uh, nahi badoik jente uh, hebene uh, behar dut Eta, eta nola lanpostu ekoizle mundu juntan ez da labantxa baizik edo, edo industria hoien egiteko. Uh, Zerbitzuetan lan sortu nahi bat, bena uh, eh, uh, zerbitzu hoik uh, ala jenten tako dia eta hortako bizizare behar da ibarrian, edo um, lantegien tako dia zerbitzu hoik, bena lantegi hortako behar da. bestean zerbitzu hoik, uh, aza ez eta beharrik, ezpada eh, lanpostuik eta eta ezpada industrial lantegik. Um, hoi azpi maratzekoa da, um, departamentu hundan, um, porcentaj, lanpostu industrial porcentaj goena dian gunia dela Sibiua. Um, Bena ez da, fenetako ez da miakuri bat, uh, hoi hartu behitu gu ehm, eh, hartzainak bezalako beste lantegi hanitzek, jareike, eh, eta eta ezpeita beste bideik, eh, sibun, afen turismoa, ez da bada turismoa, bena, bon, ikusten dugu sumat hotel baden, eta hon guti, eta ez da strategi turistikoik uh, ontsi ikusten, labantxa badakigu labantxa zertanen, eta um, ez laboian gatik, ez laboai izan jenen gatik, bena, bena e, ze artura dugun labantxaz eta zer badugun erraiteko labantxaz e, eh, artura duen gizan hoi enetako problema gari, ez peita deuze entzuten problematika hortan, berrize ez oaiko laboaien problema edo ez dira hoi problemak, ez dira uh, eh, utzi problema, men da, da uh, utzi usten dielaik zer nula berritzen da um, eh, ofiziua, uh, beti be lauai izan dadin, eta, eta lan poste hoik, hoi behita enetako importante, lan poste hoik etxekik izan ditin, sibiun. Untsa, eskerik hantz, Michal. Bai, eskerik hantz, sibokotza.